Egun honen zure guzieri, terri du pen forzene, exan provanzeko poliziaren erailketa, nerabeen riksak, merinakeko feminizida, ez da egun bat pasten gertakari txarri gabe, ez da egun bat prentsan intsekuritate giroa aipatu gabe. Etem gabeko informazio kateetan, eten gabeko xare sozialetan, soilik beldurra dugu saltzen gure polizia, gure eskolak, gure nerabeak, gure laguntzaile sozialak, egunero edo zen gizartearen lekuetan gertakari bortitzak, naiz eta isolatuak goia aipatzen dira. Ez tabaida publikoa asetua, goizetik gaua arte. Zeinuzkatea eta bere diende famatuekin atope. Erik Zemur, Pascal Pro, buruko mina lortu arte afirmatzen dute gizartearen delitamendua, frakturazioa eta dekadentzia, intsekuritatea gehi identitatea ze koktela ona. Giro geno honen ondorio zuzenak, maleruski ezin da ukatu gizartearen eskundatzea. Politika arloan lehengo digak hor ere bai desagertzen ari dira. De diabolizazioaren biharamunean, hoja hoai banalizazioaren denbora. Walde berdearekin fini guai. Walde marin urdina. Le pen bigarren itzulian aspalditik anunziatua. Ez du ne lehendakaria berak, Macron jaunak nahi lukete. Baina aldi honetan, frente errepublikanoa gaitasunean izan endea. Ikusiz errepublikaren alderdiak eskainitutako irudia, paka eskualdea, argunko katurik, arrunt galdua amartar Rassemblement Nazionalaren aktean, ikusiz ezkerraren egoera, ez zinentzuna, autagaita programa identifikaturik gabe, entzunez barne ministroaren aotik Marine Le Pen motelegia zela, ta denek elkarrekin, maiatzaren emeretzian, aseriden polizia sindikatu baten manifan, justizia poliziaren problema zela oiukatuz bai girok ezkagarria hor dugu. Bozkatuko ez dutenek frango izanen ditugu. Alta espero dut, erritar gisa, seguraski lanioki, denok bere arduran, aldenok gure bazterrak, gozoak, baketsuak, errepublikanoak, indartzeko boto eskubidea, oratuko dugula. Mileskera arreta zentzunik, eta pasa egunon.